Сура Аль-Иншикак. Развержение. بسم الله الرحمن الرحيم Во имя Аллаха Милостивого Милосердного. إذا السماء انشقت Когда небо развернется وأذنت لربها وحقت и внемлет своему Господу, как ему надлежит, وإذا الأرض مدت когда земля будет распростерта وألقت ما فيها وتخلت извергнет то, что в ней, и опустошится, وأذنت لربها وحقت и внемлет своему Господу, как ей надлежит, يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه «О человек, ты стремишься к своему Господу и встретишься с Ним». فأما من أوتي كتابه بيمينه Тот, кому его книга будет вручена в правую руку, فسوف يحاسب حسابا يسيرا получит легкий расчет وينقلب إلى أهله مسرورا и вернется к своей семье радостным. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره А тот, кому его книга будет вручена из-за спины, فسوف يدعو ثبورا станет призывать погибель ويصلى سعيرا и будет гореть в пламени. إنه كان في أهله مسرورا Он радовался, находясь в кругу своей семьи, إنه ظن أن لن يحور и полагал, что не вернется обратно. Но нет, Господь его видел его. Клянусь вечерней зарею. Клянусь ночью и тем, что она собирает. Клянусь полной луной. Вы переходите из одного состояния в другое. Почему же они не уверуют? И не падают ниц, когда им читают Коран. بل الذين كفروا يكذبون Неверующие считают это ложью. والله أعلم بما يوعون Но Аллаху лучше знать, что они вмещают, какие добрые и злые деяния они совершают. فبشرهم بعذاب أليم Обрадуй же их мучительными страданиями, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون кроме тех, которые уверовали и совершали праведные деяния. Им уготована награда неиссякаемая.